السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد karibuni ndugu zangu na dada zangu katika nasaha za Ramadhan na kukuwa tupo katika mwezi wa Qur'an mwezi ambao ndani yake <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala alishusha Qur'an na ni mwezi ambao tumehimizwa sana wake kwa waume wadogo kwa wakubwa tujitahidi katika kuisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ningependa leo tukumbushane ni yapi tunafaa kuyasema baada ya kusoma Qur'an <clears throat> umekaa labda ni baada alfajr au ni baada almaghrib au ni wakati wowote katika mchana au usiku ukasoma matayassara min alqur'ani min kitabillah ukasoma yale ambayo umejaliwa kusoma katika Qur'ani baada ya kumaliza kusoma Qur'ani tunafaa kusema nini mara nyingi tunawasikia watu wanaposema sadaqa Allahu alazim baada ya kusoma Qur'an lakini hili kama tutakavyosikia mashaikh kama vile Ibn Baz na wengineo wakitupasha wakituambia kuwa halijasihi kwa mtume <clears throat> sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo la sunna la kusemwa baada ya kusoma Qur'an ni lipi sunna ndugu zangu tunafaa kusoma tunafaa kusema subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka hii ndo sunna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya na kwa masikitiko makubwa wengi leo tumeghafilika na jambo hili. Mtu atasoma Qur'an imma atasema sadaqallahu alazim na ni jambo ambalo kwamba halina dalili au mwingine atasoma tu Qur'an na baada ya kusoma Qur'an atafunga kitabu chake na aende zake. Lakini e, baada ya kusoma Qur'an tunafaa kusoma dua hii na dalili ni hadithi ya Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha qalat Aisha sema radhiyallahu anha ma jalasa rasulullah sallallahu alayhi wasallam majlisan qattu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakai kikao chochote wala tala Qur'anan wala kusoma Qur'ani wala salla salatan wala kusali sala yoyote illa khatama dhalika bikalimatin isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kukaa kikao baada ya kusoma Qur'an alikuwa akimalizia na maneno fulani قالت أكسم عائشة فقلت يا رسول الله نكسم ewe mtume wa Allah أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات mara nyingi na kuona unapokaa kikao unaposoma Qur'an unaposwali wamalizia na maneno haya wamalizia na maneno haya au na dhikrihi qala na'am akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ndio man qala khayran khutima lahu tab'un ala dhalika alkhair atakayesema khayri kama vile kusoma Qur'an basi hii itakuwa ni muhuri ya kuwa umja amesoma Qur'an na kutakuwa na ushahidi kwako wewe kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waman qala sharran kunna lahu kafaratan na yote ambaye atazungumza mambo ambayo ni kinyume mambo ambayo hayampendezi Allah subhanahu wa ta'ala basi maneno haya yatakuwa ni kafara katika yale ambayo ameyasema na itakuwa ni sababu ya yeye kufutiwa madhambi kwa zile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 أن حديثه صحيح kama alivyosema al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu tabarak wa ta'ala na aliweka mlango kabisa katika kitabu chake <clears throat> akasema ma tukhtamu bihi tilawatul Qur'an ni yapi ambayo twafaa kumalizia au kusema baada ya kusoma Qur'an na hadithi hii wameisahihisha ulama wengine kama vile Hafidh ibn Hajar rahimahullahu tabarak wa ta'ala Sheikh al-Albani Sheikh Muqbil al-Wadi'i na wengine miongoni mwa ulama wa hadithi wa kutegemeka na leo maa alasaf shadid watu wamesahau sunna hii kama wanavyosema ulama wa lujna ad-daima lilbuhuth al-ilmiyyah wal-ifta nyakati za Sheikh Ibn Baz rahimahullah tabaraka wa taala wanasema والناس اليوم تركوا هذه السنه na watu leo wameiacha sunna hii ya kusoma dua hii ama dhikri hii baada ya kumaliza kusoma Qur'an فقالوا baada qira'ati alquran na baada yake wakasema kuwa baada ya kusoma Qur'ani twafaa kusema sadaqallahu alazim kisha wakasema rahimahumullah watikhadhu kalimati sadaqallahu alazim na kuchukua au kutumia kalima hii ya sadaqallahu alazim ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala ni mkweli qul sadaqallah waman asdaqu min Allah qila kweli kalima hii maana yake ni sahihi lakini kuisema baada ya kusoma Qur'an ni jambo ambalo kwamba halijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama wala masahaba wake annahu qalaha aqiba tilawati alquran haikuthibiti ya kuwa mtume au masahaba wake walikuwa wakisema baada ya kusoma Qur'an sadaqallahu alazim na lau kama ingelikuwa ni mashrua lau kama ingelikuwa yafaa kusoma basi mtume sallallahu alaihi wasallam angesema angeliwaamrisha masahaba wake ku, ku, ku, kutumia kalima hii وقد ثبت